Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում հաղորդում Մարտունու շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերությունից։ Ապրիլի 2-ին ոչ սովորական ռիթմով սկսվեց օրը Մարտունու շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերությունում։ Վաղ առավոտյան երեք վիրավոր դպրոցականներ ամիջապես տեղափոխվեցին բուժմիավորում։ Ազնակազմը բժիշկ Գրիգորի Գասպարյանի գլխավորությամբ ցուցաբերեց առաջին բուժօգնությունը, ավաղ չկարողացան փրկել երեխաներից մեկին, իսկ երկու վիրավոր դպրոցականներին տեղափոխեցին Ստեփանակերտի Արևիկ բուժմիավորում։ Ճանաչված բժիշկ Գրիգորի Գասպարյանը մեր հանդիպման ժամանակ հանգամանորեն պատմեց ապրիլյան այդ դժվարին օրերի մասին։ Նա նշեց նաև, որ բարեբախտաբար վերջին օրերին վիրավորներ չեն տեղափոխվել բուժմիավորում։ Առաջին վիրավորները հիվանդանոց բերեց են երկրորդ պաշտպանական շրջանից, քաղաքացիական անձերի այդ երեխաներն են երկու երեխա ռմբակոծի ժամանակ տանք վերևորված են ալիբալի կոչված դպրոց տարածքից։ Երկու երեխա բերեց ընստեղ ծանր վիճակում, մեկն էլ մահացավ ցավոք սրտի։ Այդ երեխաները մենք ծավերեցինք անհրաժեշտ բժօգնությունը, հետո տեղափոխվեցինք Արևիկ մանկական հիվանդանոց։ Հենց նույն օրը Ես նույնն եմ։ Պարոն Մարկարյանը եկավ եւ տեղափոխեցիք, այո։ Պարոն Մարկարյանը եկավ մեկ հիվանդը տեղափոխեցինք, հետո երկրորդ հիվանդին հանրապետական շտաբ օգնության կենտրոնից մեքենա եկավ, այդ հիվանդանին տեղափոխեցինք եւ այդ հիվանդին անհրաժեշտ մշակումներ արարեցինք մոնք այդ հիվանդին, երեք հիվանդ երեխան եւ տեղափոխեցինք։ Մեր անձնակազմը բարձր պատրաստական աշճանը բերեցինք, ստեղծվեց բրիգադաներ, խմբեր, ուժներից եւ բուժքորից սանտարուից բաղկացած եւ համանացիկ հերթապահություն, շրջօրյա հերթապահություն վիրավորներ ընդունելու համար։ Հետո նկողային հարկում ստեղծեցինք վիրակապարան եւ վիրահատարան եւ մահճակալն է տեղադրեցինք մոտ 30 մահճակալ հիվանդների եւ վիրավորների համար։ Անվտանգության համար դուք տեղափոխվեցիք նկողային հարկ։ Պարոն Գասպարյան, պատերազմը ցավոք սրտի արցախցիներիս համար նորություն չէ, նորություն չէ նաև ձեզ համար, երբ փորձենք թերթել ձեր կյանքի էջերը, ապա հայրենիքի կանչով, հայրենիքի հրամայականով եկաք այստեղ։ Եթե փորձենք զուգահեռել այն տարիների բուժողությունը այս օրերի բուժողության հետ, ապա ինչ առաջխաղացումներ կարող է գրանցել։ Բուժողությունը համարյա թե փոխվել չէ, վերհանմատումս իհարկե հիմա մեր պայմաններն ավելի լավ է, սարքավորումները կան, դեղորայքը կան, կադրերը մեր սպասարկման համար, թե բրժները, թե քորերը կան, մեքենաները կան, պահանջ կան, դե առաջին վեր, ասենք, ըստ վեր վերավորները շատանային կամ ծանր դեպքերի համար մենք գերեվիրենք հանրապետական բժշկական կենտրոնից կամ էլ Հայաստանը հանրապետության 92 թվականների բժշկները զանգում են Համարյա որ համարյա զանգեցին, թե օգնություն պետք գնի, մենք միջով 5 ժամ Ենեք մարտունի։ Ահա, այսօրվա դրությամբ, այս պահի դրությամբ մարտունու բուժկենտրոնում չկան Հայաստանից եկած բժիշկներ։ Չէ, չկան։ Դրա հնարավորությունը չկա։ Բայց որ պետք է մեր կանալները օրինակ այդ կանալները հրավիրել անենք վեր աշխատեն ստեղ։ Պարոն Գասպարյան, խնդրում եմ շարունակեք ներկայացնել իրավիճակը։ Մենք խոսեցինք ապրիլի ապրիլի 2-ին Ապրելի 3 էր, մենք վերևոր չենք ունեցել, ապրելի 4 են, 4 սնարյադ ընկեց Մարտունին, 3 առավոտի ժամերին, մեկն էլ երեկոյան ժամերին։ Առավոտյան դինավիրավորվել, թիթևիրավորվել։ Բերենք ստեմ, ծաբերեցինք բուժօգնություն եւ գնաց տուն։ Նույն օրը 4-ին 19-ից 20 հիվանդանոցից մոտ 50 մետր մի հատ արկնկավ տարանջը վնասել չի դու։ Փաստորեն գախնիկ չէ, որ մարտունեցիներից շատերը ժամանակի պահանջով, ժամանակի թելադրանքով թողել էին շրջկենտրոնը։ Դուք ձեր ազնակազմով մնացել եք այստեղ, այո։ Թողել են ամտանգության համար երեխաները եւ փոքր երեխաները մայրերը դուրս եկան գյուղերը, մոտիկ գյուղերը կամ Ստեփանակերտ բայց հիմնական անձնակազմը ստեղը մենք հերթապահում ենք հերթապահությունն 7-ից ենք դա տարածել հերթապահությունն հաշվի առնելով ժամանակավոր խաղաղությունը ձեռք բերում զինադադարից հետո Ա, շուրջօրյա հերթապահությունը։ Հերթապահություն դեկա, սովորական կա շտաբօգնությունը, հերթապահումը բժիշկ կա, քույրեր կա, բաժանումներն են ակուրեկա, բայց վիճակը վատացավ, ավելի ուժեղացրած բրիգադաներով հերթապահում ստու։ Շրջօրյա հերթապահում։ Պարոն Գասպարյան, մենք չենք հավատում մեր ճշնամուն, որովհետև նրանց խոսքը կատարածը ստի ու կեղծիքի վրա հիմնված զուտ խոսքեր են, Խնդրեմ զինադադարից հետո ինչ տեղի ունեցավ շրջենտրոնում եւ հիվանդանոցում։ Ապրիլի 5-ից հետո մենք չենք ունեցել վիրավոր, սովորական հիվանդներն են դիմալ իրանց ողորմություն ցաբերել, ընդունալ հիվանդանոց եւ բուժել։ Արևելյա հատուցնենք Մեն երեք վիրահատություն եմ կարալ զինադատարից հետո։ Զինադատարից հետո նոր վիրավորներ են բերել։ Չէ, սովորական։ Հին վիրավոր, ա, սովորական հաստորեն սովորական աշխատանքներ։ Աշխատանք։ Ահա։ Այս պայդրությամբ կան ազատամարտիկներ, որոնք շարունակում են բուժումը ձեզ։ Հիվանդության պատճառով երկու հատ մեկը ժամկետային ծառը, մեկն էլ մոբ ռեսուրսից լի վիրահատված են պարկած երկու հոգի։ Չեն կարող զրուցել նրանց հետ։ Դու կարող ես, չկարող։ Իշ կարող եք ասել գրել այն մասին, թե ինչպես արձագանքեցին հայերը, աշխարհասփյուր հայերը, հայոց աշխարը, այդ թվում նաև ձեր գոլեգաները, որովհետև գիտեք, որ Հայաստանից թեպետ հարկ չկար Մարտունի գային, որովհետև ունենք նման հրաշալի մասնագետ տմորեն, ինչպիսին դուք եք։ Այնուամենայնիվ բժիշկների բուժ ազնակազմի համախմբվածության մասին կցանկանայի իմանալ ձեր խոսքը։ Ես նորից եմ կրկնում 92 թիվ եւ 2016 թիվերի համեմատում Ես 2016 թվականից վերջի բռնկումներից հետո Ադրբեջանի կողմից դրանց հայրենասիրությունը համախմբվածություն ես չեմ դասավորը։ Տարբեր տեղերից մեր բժիշկները, ովքեր ստեղ աշխատող էին, ասնել գտիվին զանգել են Վայքից, Մարտունի Գեղարքունիքի մարզից, Երևանից, արտասահմանից, Իրանից ստեղ մի հատ բժիշկ ունենք։ Հազմանուկ պետք է գանք, մենք ես ասենք, սպասեցիք, որ պետք է մենք ձեզ հրավիրենք դա։ Նույն է Սեփանակերտից ամեն ժամ, ամեն տեղեկությունը մեզ են հարցնում, ինչ է պետք, ինչով կարող ենք օգնել։ Մեր եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցին, դեր ծրբազանը, Էլիզանգից օգնություն բերեն երեխաների համաստը, մանկական սնունդ եւ շերեր եւ բաժանեցին հիվանդանոցում երեխաների համար։ Ժողովրդեն դուխը ռուսացած են տեղը։ Բուժմիավորման ուլտրաձայնային բաժանմունքի բուժքույր Մարգո Նազարյանը խոսքը սկսեց հերվից, հայրենիքի համար այն օրհասական օրերից, երբ դեռ նոր էր սկսվել Արցախյան շարժումը, երբ ինքը ստիպված երկու փոքրիկներին թողնում էր հարևանու խնամքին, իսկ ինքը շտապում հիվանդանոց։ Տիկին Ազարյան, պարոն Գասպարյանը հանգամանորեն պատմեց այն ահեղ օրերի մասին, բնականաբար առանց միջին բուժաշխատողների հնարավոր չէր այդքանը իրականացնել, թեպետ ունենք այդքան սիրված, հարգված, շնորհալի մարդ տնորեն վիրաբույժ ամեն ինչ սազում է պարոն Գասպարյանին, սակայն առանց միջին բուժաշխատողների հնարավոր չէր իրականացնել իրադարձությունները ինչպես հասան ձեզ Մենք պատերազմի հենց առաջի օրվանից սկզբից աշխատում ենք հիվանդանոցում, հետո արդեն համախմբվեցին Գասպարյանի շուրջը մեր դուժ աշխատողները։ Դուք խոսում եք ով որ առաջի առաջի պատերազմ, ու տեղափոխվեցինք Մանկապարտեզի նոկողային հարկը։ Ընդեղ ճիշտ ասած սկզբից մեզ համար դժվար էր, պայմանները լավ չէին, բայց այդ վատ պայմաններում էլ աշխատում էինք։ Լամպի լույսի տակ, հողի մեջ, նոկողային պայմաններում լույսել չկար, աշխատում էինք։ Մեզ ամենաշատը Գասպարյանն էր հույսներ շնչում։ Եթե ինքը չլիներ, ճիշտ է, մեզ ուրիշ բժիշկներ ունենք, Սաքսյանն էր մեզ հետ աշխատում, Նարինյանն էր մեզ հետ աշխատում, քիչ ժամանակ հետո ինքը գնաց, բայց հիմնականում մենք Գասպարյանի շուրջն էինք համախմբվել, ինքը մեզ հույսեր ներշնչում։ Եթե ինքը չլիներ, մենք երևի մենք էլ չենք դիմանա այդ դժվարությանը։ Գիտենք, որ Արցախյան գոյապայքարը ցավոք սրտի չի կարողանում հիշողություն դառնալ, ոչ էլ վերքերը սպիանան, որովհետև մենք ապրում ենք այնպիսի նենք ազգի հարևանությամբ, ով ունի յուրահատուկ մարդ սպանելու ձեռագիր այս օրերի մասին։ Այս օրերին ինչպես տեղեկացաք, որտեղ էիք, ինչ արեցիք, խնդրեմ։ Այսօր սկզբից որ իմացա ես մեր տանն էի։ Հենց որ արդեն լսեցի, իսկ ու եկա հիվանդանոց, եւ ներկայաց հասեցի ես պատրաստ եմ աշխատելու եթե այն առաջի պատերազմի ժամանակ փոքր երեխաներ ունեի ես միջև մարտակերտել եմ գնացել աշխատել եմ փոքր երեխաներից անտեսած հիմա մենակ եմ հիմա ազատ կարող եմ աշխատել ինչ որ պետք եմ ես կարանցես օգնեմ ու սկսել ենք անմիջապես սկսել ենք աշխատել կազմակերպեցինք քիրուրգիական բաժանում քաղաքավերացիոնն իջացրինք ներքև առաջին երկու վիրավորներ որ բերել էին ժանձնակազմ արդեն պատրաստ էր առաջողնությունը ցույց տվեցին ու հետո ուղարկեցին Ստեփանակերտ իսկ հետո արդեն մենք կազմակերպեցինք իջակ նկողային հարկը կարակում էին մարտունու վրա տարբեր զինատեսակներից արդեն մենք պատրաստ էինք ու աշխատողները Սաղիչյան ներքև համախմբվեցինք։ Բոլորը թեկուզ վախենում էին, բայց արդեն պատրաստ էին, որ ամեն մեկը մի բանով օգնի։ Ինչ կասեիք մեր հաղորդման միջոցով ձեր գոլեգաններին, բուժքույրերին, երիտասարդ բուժքույրերին։ Երիտասարդ բուժքույրերին կասեի, որ չհուսահատվեն, միշտ պատրաստ լինեն աշխատելու, ոչ մի դեպքում չհազնվեն ինչքան ուժներ ներում է, այնքան աշխատեն։ Աշխատեն, որպեսզի վիրավորներին օգնեն, խոճապի չմատնվեն, ամեն ինչ լավ կլինի։ Հրաժեշտից առաջ Տիգի Մարգոյին եւ բժիշկ Գասպարյանին դիմեցի այս հարցով։ Տիկին Նազարյան, եթե հանգամանքների բերումով այստեղ բերվեր թուրք վիրավոր ազատամարտիկ, դարձյալ բժողնություն կցուցաբերեի։ Մենք առաջի պատերազմի ժամանակ էլ էլի մեր մոտ թուրք հիվանդներ էին, ավոն մեզ պատվիրել էր որ լավ արվեք հիվանդների հետ թուրք եղած հայ եղած մեզ համար հիվանդը հիվանդ է վիրավորը վիրավոր է մեկ մի այնպեսի ազգ ենք, որ այդպեսի բաները մեզ համար նշանակություն չունի։ Առաջի պատերազմի ժամանակ էլ մեր մոտ բուժվել են թուրքեր, այժմ էլ եթե էլի թուրք բերեմ մեր մոտ էլի նույն ձևի կոքնե։ Պարոն Գասպարյան, իսկ դուք կվիրահատեիք թուրք վիրահատը։ Ես առաջի պատրաստում քանայ վիրահատություն էին կրալ։ Մեն 3-4 սարով։ Երեք վիրավորները թուրք վիրավորները հա։ վիրահատալանք, հետո փոխավել է այդ վիրավորները մաս։ Նորմալ ոնց է հարաբերությունները, ինձ համար Այդ պահին դուք բժիշկ եք եւ վիրահող։ Հումանիստ, հումանիստ մասնագիտություն եմ վերել։ Այս օրերին շրջանային բուժմիավորումը աշխատում է սովորական ռեժիմով, սակայն Աստված մի առասցե, եթե դարձյալ անգամ թեթե վնասված կստանա հայրենիքի պաշտպանը, ապա բուժազնակազմը կանգնած է նրա կողքին։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք հաղորդում Մարտունու շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերությունից։ Օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլխանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։